رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوقه sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli thumma ma ba'd. Mi smo došli do poglavlja milosti poslanika sallallahu alejhi ve koju je pokazivao u svome životu. Jedno od imena poslanika sa osvim jeste da je on ili ne znam da je šta poslanik čega? Rahmeta. Ene ne bio rahmet. Ja sam poslanik milosti. Jer je poslan Omar Salnake ila rahmetan ila alemin. Nismo te poslali nego kao šta? Milost svjetovima. Jeste. Pa je on bio poslanik milosti, sallallahu alaihi sallame, pa kažemo milosti njegovom životu zato što se ta milost reflektirala ovaj, i na njegove sledbenike i na one koji to nisu, iako su pripadnici njegovog ummeta, ali ga nisu vjerovali, nisu povjerovali u njega, sallallahu sallam. A, I na životinje, i na mrtvu prirodu, i na sve što ga okružuje, sallallahu alaihi sallam. Pa ćemo spomenuti neke primjere milosti poslanika, sallallahu alaihi sallam, a koliko je danas među muslimanima naročito potrebno milost jednih prema drugima. Pa kada vidimo život poslanika, sa osreme, vidjet ćemo da to nije ono a, što se danas dešava u muslimanskim društvima u većini slučajeva ili u velikom broju slučajeva. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, a, kako je zabilježio Buharija u svome sahiju i također muslim, <clears throat> upitala sam poslanika, salao sveme, kaže, je li od tebe ikada, Allah posljednje, jesi li ikada naišao na teži dan od dana kada si otišao i ponudio sebe, odnosno ponudio svoju, mi, svoju davu ljudima a, u blizini Meke? Ili jesi li ikada naišao na teži dan od dana koji se zadesili u raznim bitkama kojima si bio? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste, ajšu. Otišao sam da pozivam ljude, a, pa su me izvrijeđali i naputili su a, maloumnike od djece i njima slične da gađaju poslanika sa kamenicama. Pa se je vratio poslanik sa osaleme dok nije došao do mjesta koje se zove Karnu Thalib. I tu je kaže, vidio sam iza mene oblak, oblak da me uh, uh, natkriva, da mi čini hlad. Kaže, pa sam pogledao kada ono džibrila to mjestu. Ono džibril, iznad mene. Pa mi je rekao, o, Muhammede, kaže, Allah je poslao Meleka Brda pa da odabere šta će učiniti s ovim ljudima. Pa je Melek Brda mi se, kaže, obratio, poselamio me i rekao Mohamede, ako želiš, ja ću da ova brda sravnim preko njih, preko tih ljudi koji su to uradili. Pa je rekao poslanik za osaleme, ne nikako, kaže, ja se nadam da će Allah izvesti iz kičmi tih ljudi onoga ko će ga obožavati i neće mu širk činiti. I uistinu je bilo tako. Uistinu je bilo tako nakon oslobođenja Mekke, koliko je ljudi ušlo u islam, nakon toga širio se islam. Tako da je, znači, cijelo Arabsko poloostrovo, tako da su ovaj ljudi živjeli u dini islamu, a ne, neminovno da su bili, znači, mnogi potomci ovih ljudi koji su, znači, ovdje spomenuti, koji je poslanik mogao da im zamete trag. Tako. da nikako više... Šta su mu radili? Gađali ga, a, ovaj, ozlijedili ga, vrijeđali ga, tebi neko uzme prvenstvo na, na, na raskrsci, ti kažeš, a Bog da, završi u u Bosni. Ne u rijeci Bosni, u Bosni. Zato što je uzeo, a, po, njega je napadali, gađali ga i opet kaže šta? Molim Allah, jel tako da, se smiluje njegovim potomcem. Pa ako ovi nisu tijeli, a mnogi su od njih primili islam. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Jer to je Allahova milost bila prema njemu da je bio blag prema ljudima. Njegova milost. A da je bio grub i osob, oni bi se razrežali od njega i ne bi, znači, ne bi ga sledili i ne bi povjerovali u ono čime, čime je došao Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa nam ovaj hadi, ovaj, ovaj nam događaj govori, znači, o velikoj milosti koju je poslanik sallallahu pokazivao, znači, prema svojim, prema svojim sledbenicima. I nakon što su mu lica raskrvarili, kaže Allahu dragi, kaže, igtir li kaumi fe innehum la ja'lemun. Oprosti, kaže, mome narodu, oni ne znaju. Pazite ovim riječima ovdje, oprosti, a, oprosti mome narodu, oni ne znaju. Ne samo da se je strpio na tim uvredama koje su mu bile upućene. Nego kaže, nego im čini šefat, čini im dovu. Oprosti im, smiluj im se. Pa kaže, li kao mi, mome narodu, kao da kaže, to je sastavni dio, tako, moga naroda, i ja sam njima poslan, pa im, i kaže na kraju, i kao da im traži opravdanje, kaže, oni ne znaju. Kao da kaže, da su znali i da znaju, ne bi to sigurno uradio. Ma znaju mnogi od njih, znali su i što su da tako ustrajavali to je sve holos međutim tražim šta nekakvo opravdanje sallallahu alaihi ve sellem pa je to bilo znači e, kako kaže kad ja ovaj u svom djelu kome je govorio posebno djelo koje kojim govori o pravu poslanika sallallahu alejhi ve njegovog ummeta naši obavezama prema poslaniku sallallahu alejhi ve spominje ovdje ova tri momenta kaže Tako je poslanik sa osrem postupio prema ljudima koji su <clears throat> bili znači, ovako nepravedni znači, prema njemu, odnosno fizički nasrnuli na njegovu ličnost. I zabilježili su Buhare i Muslim <clears throat> od Džabira, radijallahu ta'ala, ono kaže, jedne prilike smo bili sa poslanikom, sa osrem, u jednoj bitci. Pa smo se, kaže, vraćali. Pa je bilo vrijeme kaj lule. Pa svako traži što deblju i što ljepšu hladovinu. Kaže, pa smo se rasporedili ispod drveća i poslanik je, sa kaže, našao jedno drvo sebi i okačio na njega svoju sablju ili ga uspavati. Kaže, mi smo pospali. Kad smo, kaže, zaspali, zove nas poslanik, budi nas. To isto kaže vam. Pa smo, kaže, ustali, došli. Kaže, kad pored njega sedi pustinjak. Taj pustinjak uzeo sablju poslaniku i sukao je i stao iznad glave Allahom poslaniku, sa osreme, kaže, o Muhammede, kaže, ko ćete te spasiti od mene? Šta ćeš sad? Pa kaže, spasit će me Allah. To je bio odgovor poslanika sa Pa se ovaj zbunio, stao, zbunio se i sjeo, spustio se sablju i sjeo, onako klonuo sablju. I evo ga, kaže, sjedi ovdje ispred mene. Kaže, Džabir, i nije ga poslanik kazio zbog nije ga šta, kaznio zbog, zbog toga. Iako je to ovaj, e, e, nasrtaj na poslanika, sa osvrame, prijeti ti u smrću i tako dalje, sabljuju za glave da držiš. Nije ga razio. Čak ga je upitao, kaže, hoćeš li, kaže, primiti islam? Kaže, neću. Bedevija, otvoren. Kaže, neću primiti islam. Pa dobro, kaže, šta hoćeš? Kaže, obećavam ti da neću da se neću boriti protiv tebe. To je maksimum koji ti ja nudim. Neću nikada stati na stranu nego ako se bori protiv tebe, pa će kazati, bit ćeš miran od mene. Pa je rekao, kaže, idi Pa ga je pusti. Sallallahu, ala rasulim. I došlo kod muslima u sahihu da je poslanik sa osreme, da su mu kazali Allaho poslaniče, kada ćeš dobiti više eh, da nas Allah pomogne u smislu da doviš protiv mušnika. Pa kaže poslanik sa inni le mu basle anen, innema bo isto rahmeten. Kaže, ja nisam poslan da proklenjem ljude. Ja sam poslan da im budem milost. I zato se kaže za sve ljude koje je poslanik proklenjao po imenu, po imenu. On jeste dovio, kaže, alejke, alejke bi koreniš. A nije osobu jednu, znači, kao individu nije spominjao. A sve što je spomenuo kao pojedince, to je objavom znao da će ti ljudi znači završiti kako će završiti. Znači neće, neće povjerati nikada. Neće povjerati šta? Nikada. Pa kaže, ja nisam poslan da proklinjem. Ja sam poslan da budem milosti. Zato oni koji proklinju na sudnjem danu, šta će biti s njima? neće biti šehidi i neće biti zagovornici. Oni koji puno problem. Kod nas je to, hvala Allah, te, pa, te klete su manje u našim podnjima. Kod Arapa je to raširano u velikoj mjeri. Znači, raširano je da, da se proklinju ljudi ovaj, zbog sitnica i onoga koga ne smiješ proklinjati. Pa čak su, s tim se nekad i šali s se nekad i šali. Babo pita sina tablicu množenja, pomnoži dva, pa ga pita dvocifrene brojeve, on mu promnoži, pomnoži na bzinu, kaže, kaže, Allah ti babu prokleo kako si pametan. Sotim, znači, ono, to šega se sotim. Allah ti babu prokleo, šta misliš da doviš Allahu u momentu kad Allah primi dom? Nema igranja sotim. Sotim se čovjek ne igra, hoćeš sa šaliti, ima načina kako ćeš šaliti. A ne šaliti sa onim što je, jel tako, zabranjeno. In je lemu basta da anan, ja nisam poslan da proklinjem. A šta ako poslanik sam nekak prokune, a on to ne zaslužuje? A, to je dova. To je dova. Poslanik kaže, tražio u svoga gospodara da kada prokune nekoga ko to ne zaslužuje, to bude dova. Iako poslanik sam nije činio, je tako? Međutim, ako nekome nešto kaže što ne zaslužuje, to mu je dova. Ili dovi protiv nekoga, a on to ne zaslužuje, to mu je dova njemu, a nije protiv njega. Naravno, to je jedno samo za, tako, za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I došlo u hadisku od Tirmizije kod Tabarani, da je poslanik sa rekao, sallallahu alaihi wa kaže, ja juhe nas, inni, Inna ma'ana rahmetun muhda. Kaže, ja sam vama poklonjena milost. Ja sam vama šta? Poklonjena milost. To je poklon uzvišenog Allaha da vama, iako hadis je, a moglo bi mu se prigovarati. A isto tako, njegova milost prema vjernicima posebno, sallallahu alaihi wa sallam, i to uzvišenje Allah spominje na kraju sure Teube, lakajakum rasulun min anfusikum azizun alejhima anittum harisun alejkum bil mu'minine rauf rahim. Došao mi je poslanik, jedan od vas. Njemu teško pada na nedaće na koje ćete vi nailaziti. To ga slomi. A on je prema vjernicima blagi i milostiv. Istim svojstvima kojima je uzvišen Allah sebe opisao. Može li čovjek imati neka svojstva uzvišenog Allaha? Može. Može. Može. Ali se svojstva razlikuju u čemu? I u savršenju. Allahova svojstva, znači čovjek može biti plemenit, može biti drežljiv, može čovjek biti milostiv. A uzvišen Allah milostiv. Međutim, Allahova milost je apsolutna, a čovjekova milost je tako krnjava. Kad ima korist, ona je krnjava. A kad nema korist, onda nema ni milosti. Tako da je ovaj, tu je razlika. Protiv da se opiše ovaj nečim što čovjek može imati, je tako, milost, plemenitost, zarežljivost, ovaj. Ali to vredi za koga? U domenu čovjeka. Pa kada čovjeka opišemo da je on stvoritelj, to vredi samo u domenu koliko on stvara, ali tako? Pa ne može. Ne može čovjek. Čovjek ne može ništa stvoriti. Ništa. A. Pa ne možemo ga opisati ni sa stvoritelj, kažemo, ali kako doliči i šta? Čovjek u njegovim granicama nema toga, on to nije. On to nije. On to ne može. Pa imamo neke, znači, ovaj, a, svojstva koja su strikta za uzvišenog Allaha, ne smijemo i pripisati čovjeku ni u kom kontekstu. To čovjek nema. Ali milost čovjek može imati, ali tako? Od 99 milosti koju je uzvišen Allah raširio po zemlji, jedna da, da je majka milostija prema svome djetu, je tako? Pa je poslanik, sa osvijem opisan ovdje, znači, najljepšim svojstvima i uzvišen je Allah spomenuo njegov, znači, ovaj, a, a, a, فَلَعَلَّكَ بَاهِيُ نَفْسَكَ Hoćeš li ti, od, od, hoćeš se, kaže ti, hoćeš ti sebe uništiti o Allahu posljednje zato što neće da vjeruje. Toliko mu teško padalo, da hoće tako, pa dobro, tvoje Allah posljednje, oma ala rasul ila bela. A poslanik je dužan da dostavi. To je tvoje, Allah poslanik, nemaš se šta. Ovaj ti e, osjeći nelagodnost i muku i tegobu zato što oni neće da vjeruju. je da dostaviš, ti su radio svoje. Ali to njega toliko lomilo, što mi kažemo hoće da, da prsne od muke. Jer je želio ljudima šta? Dobro. Želio je ljudima do, dobro. To ne ovisi ništa. on je svoju obavezu izvršio, svoje uradio, poslanik došao i do, do, pozivao ljude i jedan mu se odazvao. Vabo imnul Džauzi pozivao ljude, kaže, za 20.000 ljudi primio njegovim rukama islama. Tako se kaže da je bio ovaj da je bio dobar Hatibi i Vajz i tako dalje. A poslanik dođe jedan, može li biti Nul Džauzi na stepno poslanika? Jer primanje nečije, tvoga govora. To je, to je, to je samo Allahov dar kome će otvoriti srce. Tvoje je da kažeš. I to je to. Na lijep način, uljudan, kako to doliči. A otvaranje ljudskih srca, to je Allahov, Allahov dar. Nije to tvoje. Ti kažeš, ja mu to nisi ti njemu otvorio srce, nego mu je Allah otvorio srce. I to nije tvoje, tvoje, ništa tvoje, ne, ne, ne, kako, ještina. Ako poslanici nisu mogli određenim ljudima otvoriti srce, pa ne možeš ni To je Allahov dar. Inneke la tehdi men ahbebt, volakin Allahi jehdi men ješa. Ti ne možeš uputiti koga hoćeš, nego Allah uputi koga želi. Ako to vrijedi za najboljeg čovjeka, onda vrijedi za sve one koji izdošli šta nakon njega. Salallahu ala resulima. Isto od dokaza jeste milosti prema njegovom umetu, prema vjernicima. To što se je plašio za njih da ne bi bili obavezani nečim što bi im teško palo. Kao što je bilo sa radio namazom. Klanio je poslanik, sam smo određeno vrijeme, par večeri i onda nije izlazio više ljudima. A oni se okupili, čekaju, jedno čekaju da klanjaju za poslanika, sam to je za njih. Znači, doživljaj. Iako su klanjali stalo iza njega, međutim nisu, kako kaže Osabi, kaže, nismo ga se, kaže, mogli, ne mogu, kaže, oči napuniti, ne mogu se zasti gledajući poslanika, sam sam ti koga, koga se zapoželio, dođi majkom, babom sjediš, pričaš, ovaj, djetetom, jel tako, e, koga to možeš da, da gledaš i dan i noć, i da, da, dok se okrenuo, samo dok se prošao i, i, i za zida se vratiš, već ga se poželio. Tako su sahabi bili. I voljeli da klanjaju, da stanu iza poslanika, da klanjaju. Pa nije izišao to već. Pa je ujutro posle sabaha obrazložio zašto nije izišao. Da ne osjećaju ljudi, tako, ovaj, da nisu nekakve neizvjesnosti, kaže, nisam izišao, bojite se to ne bi bilo propisano, a nećete moći. Biće vam propisano uz pet dnevni namaza, ja sam se za vas borio, pod onim znacima, ne borio, izvinjavam se, zagovarao da se se svanji broj obavezni šta? Namaza. I sad nakon toga da vam zbog moga postupka bude propisano još nikako. Pa nije izišao zbog toga, sallallahu, ali i osallahu. Pa je znači ostavio ovaj ljude, a, je li tako, pa je čak i u vrijeme Ebu Bekra je bilo, to tako, situacija takva bila, Ebu Bekra nije ništa mijenjao na to, neko su ljudi klanjali kako je ko htio, pa tek onda nakon toga je uspostavljen ovaj džemat. Mislimo na, na što? Na taraviju nam. Džemat je svakako na propisanu nazivu uvijek bio. Isto tako po pitanju uh, misvaka kaže da se ne bojim, u Hadisu od Buhari, da se ne bojim da ću težati svoj umet, kaže, naredio bi im da koriste misvak prije svakog namaza, a u jednoj predaji prije svakog šta? Abdesta. Pri svakom abdestu, međutim, nije misvak, jel tako, šta? Vađi. A bio bi ponekad za ljude šta? A, obavezan. Bio bi, da je poslanik to, to naredio, bio bi šta? I ovo je od najvećih dokaza da poslanik sad ređuje. Ne kaže što je došlo u sunnetu, to je što je Allah poslanik naredio, to je sunnet pritvrđen to se treba raditi, a nije vađiv. To je neispravno. Kaže da se ne bojim da ću otežati mome umetu, naredio bi im šta? Mi svak. Pa dobro, ako ti Allah poslanik narediš, a ja nisam dužan, pa nisi me otežu. Razumijete, to je kontradiktorno. Znači, tako Allah poslanik naređuje i naredba uzvišenog Allaha i poslanika sa osreme u smislu je lista. Isto propisa ista. Nared. Samo što ono što je došlo od uzvišenog Allaha za to je prenešeno mu tevatir putevima i oko toga se ulema ne razilazi oko tog vađiva kada što ne Protivno, do, došla naredba u sunu, došla naredba u smislu praktikovanja i rada, to je isto. Ti izdužan da praktikuješ ono što ti uzvišen Allah naredio kao poslanik sa osvrame, jer poslanik sa neće narediti nešto što uzvišen je Allah čime ni zadovoljen ili što ne dozvoljeno je nemoguće. Tako da e, mi kada nam dođe ovaj ne bi da poredimo poređenje ne, ne, ne može se uzvišeni Allah je ovaj čist od svega toga u smislu poređenja bilo kakvi međutim tebi kada dođe naredba od pretpostavljenog ili njegovog zamjenika to je tebi šta isto a uzvi a poslanik sam sam prenosi od uzvišenog Allaha naredbe njegove koje nisu došle u Kur'anu prenosi nam te naredbe pa i to znači za nas u smislu rada šta postupanja po tome jedno te isto ako kažemo ne poredim uzvišenog Allaha ni sa čim on je ovaj a, čist od bilo kakvih poređenja i primjeri bilo kakvi da se navode, to je samo da se približi, a nikako da se ovaj e, dokuči stvarnost svega toga. A, po pitanju jacije namaza. Nekad bi poslanik odgledio jaciju namaza pred pola noći. pa je rekao jedno, jedne prilike ashabima, kaže, nisam to učinio, kaže, da se bojim da ću natežati svojom umetu, kaže, ja bi učinio da ovo bude ovaj njeno pravo vrijeme. Tako. Izišao jednog dana, ashabi čekaju jaciju. Neki pospali, neki, jel tako, ne, niko, nije, tako, mi kad uđemo u džamiju, nešto se desilo, šta je odma kaže, i kameti, nema nikoga, i kameti, e, aj e, koji, a, e, bilo koji od vas, tako prođe u mihrab i što je zabranjeno, tamo gdje ima stalni imam i kameti se po imamovom, po imamovoj naredbi. Mu jezin je odgovor za, za, za ezan, a imam za i kamet. Kad imam pojavi se, onda se i kamet. A, pa nije poslanik sa osvajem to učinio, neko je učinio, znači da se može namaz klanjati šta i u njegovom prvom vremenu, prvog do zadnjeg vremena da se klanja jeli, namaz. Kaže Abdullah ibn Amr ibn Asr radijallahu ta'ala anhuma, kaže, poučio je poslanik sa osrema ajetu kome uzvišenje Allah kaže, spominjući riječ Ibrahima alaih salam, kaže, Rabbi inne hunne adlelne kethirem minen nas, fe men tebijani fe inneho minni, o men asani fa inneke, fa inneke gafurur rahim. Kaže, gospodaru moj, oni su, to jeste kipovi, mnoge ljude u zabludu odveli. Onaj ko mene stedi, on meni pripada. A kom je nepokoran? Kaže, pa ti si taj koji praštaš, koji si milostiv. Pa kom je nepokoran? U džahennem, inša Allah. Je tako rekao? Kaže, a kom je nepokoran? Pa ti si milostiv, ti... Kom je nepokoran? Nepokoran poslanik. Neće da ga vjeruje. A kako mu je Allah milostiv? Da ga uputi. Da ga uputi na pravi put. To je milost prema prema, prema ovaj nepokorniku, a nema, znači on može imati na dunjalu tu nekakvu milost od Allaha uzvišenog u smislu ti blagodati dunjaluška, ne može imati na ahiretu, ne može ga ništa zadesiti od milosti Allahove. Kogod da bio. A potom je pručio ajet, spominjući riječi Isa alaih salam, in to azibhum fe innehum ibaduk, o in tagfir lahum fe inneke ente el azizul hakim. A, ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi a ako im oprostiš, pa ti si a, silan i mudan. To je proučio ta dva ajeta poslanik sa osrame. Potom je rekao Allahu, gospodaru moj umet, pa je zaplakao. Oko došao od iskod muslima. Pa je uzvišen je Allah poslao Džibrila, ali i selam, poslaniku sa osrame, da, da pita zašto plače. Šta je razlog njegovog? A to uzvišen je Allah zna bolje, jeli, nego poslanik sa Pa je rekao, kaže, gospodar moj, moj ummet, moj ummet. Moj ummet, šta? Moj ummet. Pa je uzvišen Allah rekao Džibrilu, kaže, idi obavijesti Mohameda i reci mu, inna senurdike fi ummetike vola nesuk. Idi, kaže, i reci Mohamedu, kaže, mi ćemo te učiniti i budeš zadovoljan po pitanju tvoga ummeta i nećeš, kaže, biti nezadovoljan. Eto, zaplakao si, da ćemo ti da budeš, pa će najviše imati sledbenika ovdje na Dunjavuku. I najviše, najviše će imati sledbenika u džernetu. Ha. I imat će najbolje mjesto, bit će odabrani umet, zadnji dolaze na Dunjavuku, a prvi će biti na Ahiretu. I ostale ovaj, odlike koje spomenu tome umetu koje se ne mogu poprojati ni u jednom, ni u dva, ni u tri predavanja. Pa je udovolio dovi poslanika, sam se mi njegovom šta? Plaču, a plakao je radi sebe. Pa on je poglavar sinova Ademovi na sudnjem danu, bio imao sledbenika, ne imao, on je najbolji. Međutim, plakao je zbog svoga šta? Zbog svoga umeta, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, imam neovi ovaj hadis, kaže, ima u sebi brojne koristi, a kaže, jedna od njih je milost poslanika, sallallahu alaihi prema njegovom umetu, kaže, i koliko je bio brižan, kaže, da ostvari korist za njih. Korist je dunjalučku i ahiretsku. A prvenstveno je tako došao radi te ahiretske koriste. Jer ljudi mogu, mogu pripojiti dunjalučku korist sebi bez koga? I bez poslanika. Dunjalučka korist se može pribaviti. Čovjek može svoj život provesti da ne vjeruje ni u šta. I da živi u haju užicima, nekakvim dunjalučkim. Međutim, a inne dar al ahirete lehi al hajewan. Ahiretski život, to je život. Zato će nevjernik kazati, ja lejte nikad dem tu hajati, kamo sreće da sam se pripremio za život. Jer ovo je, jel tako, danas te ima, sutra te nema. I došao hadis iskod Buhari kod muslima, od Ebu Horeire, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, poželio sam, kaže, da vidim moju braću. Pa su ashabi odma, ovaj, osjetio se, ovaj, pa šta smo mi? Kaže, ovaj, Allah posježe, zar mi nismo tvoje braća? Kaže, ne, kaže, vi ste moji ashabi. To je više nego brat. Vi ste moji pomagači. Vi ste moji ashabi. Vi ste meni najbliži ljudi, vi ste uz mene. A kaže, moja su braća oni koji će doći nakon mene, kaže, a, koji će doći poslije u nekim se predajama kaže poželio bi jedan od njih da me vidi taman po cijenu, po cijenu svoga imetka i svoje porodice. Znači, taman da izgubi i ženu, i djecu, i oca, i majku, i metak, sve što ima, samo da vidi lice poslanika, <clears throat> tolika je ljubav njih koji dolaze, ali opet ne mogu biti na stepenu koga? Ne mogu biti na stepenu sahaba nikako. Zato kada je u pitanju eh, Ibn Mubarak, ovaj, kaže, Abdullah ibn Mubarak, ta ima, kaže, je li bolji Omer ibn Abdelaziz ili Muavija? Kaže, Muavija je bolji od šestotina Omera ibn Abdelaziz. Ovo ovaj je ashab. Klanjao je Muavija iza poslanika sa osam. I kaže poslanik sa osam, semi Allah, semi Allahu liman hamide. Šta to znači? Sem je Allah, ali I nakon toga kaže Muavija, Rabbena, uleke alhamd. I Muavija ga pohvala. Allahu poslanik, čuje, Allahu poslanik kaže, čuje Allah, i Muavija kaže, Rabbena, uleke, i za poslanika. Ne može to Omer, iako je Omer bio imam ummeta, i Omer je bio Omer, ovaj, to je, to je bio ovaj drugi Omer nakon Omera, prvo. Međutim, ne može biti na stepen nikako. Ja sam čuo jednog koji ne može provati Moavije nikako. Samo se polomi, kad spomeneš Moaviju, moguće je da, da, ovaj, da, da ga stavio u ono vre, ključalo ulje da ga spustio. Kaže, analizirat ćemo, kaže, danas izjavu Abdullah ibn Mubaraka, tu što je rekao da je bolji ovaj, e, Moavija 600 puta od Omera ibn Abdelaziza. Pa on sad pokuša to, pokušava pokazati, dokazati kako je ovaj Ibn Mubarek pogriješio. Tako. Kako je šta Ibn Mubarek pogriješio. To je isto kao da pokušaš dokazati da ima više kopna nego vode. Ne ti to dokazati. Kako što dokaza živ bio, kad se ume složio da niko ne može. Međutim, problem je što ti nosiš svojim prsima, nisi prsa čista prema, prema sahabima, poslanika, sa osaname, pa želiš da opravdaš šta? To što nosiš u prsima. Prenosi je gospodin Hudri, kako to što kod Buhari i kod muslima, su žene kazale poslaniku, sallam, Allahu poslaniče kaže, nas su, kaže, muškarci nadvladali kada si ti u pitanju. Stalno su uz tebe, stalno oko tebe, stalno im govoriš, stalno ih poučavaš i šta mi imamo? Pa je poslanik sam odredio jedan poseban dan njima na posebnom mjestu gdje dolazio i govorio žena. Dava za žene. I to je, to je od, od ponekad bitnije od ovaj a, a, od, od dave za, za muškarce. Jer žena nosi društvo, ona nosi, ona nosi porodicu, ona odgaja porodicu. A dava za žene je uglavnom u mnogim zemljama, u većini zemalja, kada bismo kazali, nije na nivou na kome bi trebala biti. I čudno što kod, kod, ovaj, kod, kod žena, žena dok čuje nešto i puno je emotivnija i lakše prihvati ono što prihvati praktiku i slijedi za razliku od onih što vole, je tako, ovaj, što vole raspravljati, što vole dokazivati se. Nije situacija takva. Vi ste na muškarci. Žene su puno podložnije da prihvate ono što im se kaže nego muškarci. Baš zbog te, e, te, ta emotivna strana je jača nego kod koga? Tako. Kod muškaraca. To ne znači da je to generalno pravilo, međutim, bojim se da je u većini slučajeva tako. Pa je poslanik sal dolazio i govorio ženama, kaže, nema nijedne od vas kojoj umru tri djeteta, kaže da joj neće biti paravan od vatre. Jer tad je tako smrt je djece, tad bila, ta djeca umirala više, tako i mogućnost liječenja, svega je bilo manje. Pa kaže, Allah posliječa dvoje. Kaže i dvoje negdje došlo u Rivajetima, kaže kada smo kazali a posljedniče, e jedno da bi rekao i jedno. Kome umre da ćemo dobiti biti šta? Paravan od? Od džehennema, od vatre. Imao je poslanik, sam sam jednog obsluživača deva. Kao pomagača koji je brinuo njegovim devama. Zvao se Enđeš. Pa kada je išao, imao je lijep glas. Pa bi on a, idu karavanom i tu su žene u karavani, je tako? I onda on učio stihove, lijepo pjevao, pa mu kaže poslanik, pa sam kaže, Rovajdeke ja enđeše, la teksiril kavari, kaže, polako enđeše, kaže, nemoj lomiti staklo. Nemoj lomiti šta? Staklo. Iz milosti prema kome? Prema ženama. Prema ženama. Salallahu alaihi wa sallam. Bliže Buhari muslim od Sada bi kasa, kaže, tražio je Omer dozvolu da uđe kod poslanika sa osam. A kod njega su bile žene su Kurejša, koje su žalile se poslaniku sa osam, hoće više, jel tako? Jer žene su puno osjetljivije na dunjalu kraju muškarci. Hoće više, hoće ovaj. Pa su pri tome povisivala svoje glasove. Hoće veća prava. Pa je Omer zatražio dozvolu da uđe. Kad su one to čule, se posakrivala se. Kuda koja? I ušao poslanik, ušao Omer, kaže, dozvoli Omer da uđe. Ušao Omer, poslanik se smije. Kaže mu, Omer, kaže, Allah te učinio sretnim, Allah posljedniče, nasmijanim i veselim. Što se smiješ? Kaže, ma čudim se, kaže, ovim ženama, kaže, ovdje bile, kaže, tako malo digle, digle, kada je svoje glasove ume prisustvu, traže, hoće više. Kaže, kad su čule tebe, kaže, posakrivala se. Pa se Omer okrenuo, gdje ima kakav zastor, šta ima, gdje se sakrila, kaže, kaže, o neprijateljice duša svojih. Same ste sebi neprijateljice. Kaže, zar vi, kaže, ovaj, mene se ustručavate, ali ustručavate se poslanika, smo sam. Pa kaže, jeste sine Hatavov, ti si, kaže, grub, ti si, oštar si. Ha. Nije tebe, ovaj, jel tako, tebe se bojimo, a poslanika sa kojim sa njim možemo, njemu možemo, on će sa nama biti šta? On će biti sa nama blag. Pa je rekao poslanik sa osam tom prilikom, poznati hadis, o sine Hatabu, kaže, nikada te šeta nije sreo jednim putem da ideš, a da nije promijenio. Ila sedak je feđer gajde feđik. Feđ u arapskom je u stvari jedna kotlina, to je putić, jedan staza između dva brda. Znači nije to ti ideš jednom stranom pločnikom i on te sretne i ovaj pređe samo tamo ovaj da te zaobiđe. On pobigne iza brda drugog, kroz drugi taj kanjon, iziđe i onda samo da pobigne od omara, da samo da ne sretne omena. Znači, Feđije, Feđije nije, mi kažemo put, mi to tako prevedemo, ali u stvari Feđije, to je jedan, jedan, jedan, između dvije šta? Prolazi mi dvije, pa on, znači, bije, pobjegne s druge strane da, da ne sretne nikako. Omara radijallahu ta'ala, an Omar, I došlo je kod Buhari i kod muslima od Denesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alaihi vseleme ulazio, kaže, nije ulazio u medijinsku kuću ni jednu osim kod umu Sulejm, kod njegove majke. Osim ako ima mužu u kući ako ima muž u kući, onda uđe. Ako nema muža, ne ulazi. Osim kod umu Sulej. Međutim, ima i predaja kod umu Haram da je ulazio. Kod umu Haram bin Bilhan, to je njena sestra, da je ulazio kod nje. Isto tako. I spavo kod nje odmaro. I... A, pa je upitan o tome, kaže, ja sam milostiv, kaže prema njoj, kaže njen brat je ubijen sa mnom. Haram ibn Milhan je ubijen dok je bio sa mnom u jednoj vojnoj, kaže pa sam ja milostiv, pa zbog toga dolazim kod nje. A, naravno, će neko upiti, dobro, a kako je to poslanik mogao ulaziti šta? Kod žene, ovaj, koja mu nije ništa. Ovaj, I je to dozvoljeno tako muškarcu da uđe da odmori u kući komšinice. Naravno da nije dozvoljeno. Poslanik se razlikuje u smislu da kod njega se ne može desiti ono što može desiti šta kod obični ljudi. On je toga sačuvan. To je jedno. Ali ni to nije razlog. Ni to nije. Pravi razlog je to što je ona njemu mahrem. što su, samo se razlikuju, u nama se razilazi odakle je taj mahrem je došao. Spomenut ćemo to i na tefsiru naredni put, ja mislim u Fahlovi džami, ako se ne vrame to prvo doći. Tako da ne radi se o nekakvoj stranke, neko dođe kada vidi ovaj, da je to ona je njemu bila tetka po mlijeku ili je bila tetka njegovog oca. Razilaze se s koje strane mahrem je ali imam neovi, spomnio sam dijelo ili minhađ, konsensus učinjaka da je šta? Se radi o mahremu. Da je bio mahrem. Samo s koje strane? On s koje strane zanima nas? Je ti bila, čovjek ide sa, ovaj, ide ulicom i drži ga ispod ruke, otkrivena žena. Ne zanima se, ja mu bila tetka, je tako? Ja mu bila sestra, ja mu, to je, je tako? Nije, nije bitno. Ona, on je njoj šta? Mahrem. Ne, ne govorim ni sad, je tako? Nego, upućena je čovjeku kritika, je tako, ili ovaj bit će izložen pogledima zato što drži vjernika i ide sa njim voda koja je otkrivena žena, tako. Je to njemu zabranio, tako? Nije, nema on ništa sotim. On ima, tetka nije, tetka ga nasred, sve, sve te gledaju u šoku, tetka otkrivena, na, na, na, tako, uređena, tetka ko tetka, tako. I dođe i zagrli ga među svim ljudima, on vješan zbog toga, nema on ništa sotim. Najbolje je da, da poštuje svoju tetku, da joj tako, i da joj da učini. Isto tako ulazio je poslanik sa osam u namaz. Ponekad ušao u namaz i čuje plač djece. Pa bi ovaj skratio namaz, kaže, zbog toga što kaže, suosjećam se s njegovom majkom, znam šta ona osjeti u svojim prsima, prema šta tom djetetu. Ne može, tako, nema tu namaza. Ovaj. Nema namaza kada je djete šta? Plače. Danas mi je došlo pitanje, kaže, ima žena problem sa svojom sakrvom, ona Sekreva kaže da mora probuditi dijete koliko god da je godina dana, pola, koliko god da je dijete, mora ga probuditi na saba. Mora ga razbuditi, neće dijete klanjati saba, je li tako? Dijete je malo. Ali moraš ga razbuditi za šta? Za saba. Moraš ga razbuditi na saba, Ova jer da dijete ne spava dok ti šta? Klanjaš, to nije u skladu sa din islamom. Ovaj, jesmo mi specijalci za otežat i jesmo ovaj spremni da, da, da, da a, mijenjamo. Allah, Allah poslanik rekao kada dijete počne sa namazom, odnosno da se učio sedam godina, u se zaslužuje sankciju. Ima nekakvo, ovaj, žena kada, žena kada probudi dijete ujutru i dijete plače, Kako će namaz biti? Dijete spava lijepo, možeš lijepo završiti namaz i ona će ga sad probuti, slušati njegov plač i klanjati, je tako? Ulema se razilazi kad čovjek odrasto, muja ga, veliki insan, puno ljeta, spava, zaspo i ulazi namasko vrijeme i prolazi i prilazi, je li ti dužnost da ga probudiš ili ti nije dužnost? Oko toga se ulema razilazi. Jer on je kao onaj koji je šta? Zaboravio, ne znam, to je njegovo, kad, kad ustane neka šta? Ja nisam dužan da ga, jesam li dužan i nisam dužan, oko toga se ulema razilazi. A ova budi koga? bijem, deset mjeseci na saba. Za nos, kada malo protrljaš, za uši, da ustane, da, eto. Allahov poslanik skraćivao nama, znači da ne sluša plać djece, a mi bi radili suprotno tome. To nije uputa poslanika, sam to nije dozvoljeno. Dobro. Pošto je a, tematika o rahmetu poslanika, sa osadane prema umetu i prema stvorenjima općenito široka, nastavit ću u našem narodnom predavanju. Allah, ta'ala, nam osadu, lahvala, muhammed, wa ala,